Auscultu cae ripetu. Porzio sestec. Necessas prepari congresson trebone. Precipe se temas pri granda congresso. La parto prenontoi ja estu contentai pri sia restado dum tuta semaino ni volas presenti allogan programon cun bonai prelegoi cae belai excursoi. Vespere vi giuos la verdan etoson en rondo amica cae internazia. Musica programo gioigos la gastoin. Vi povos en bela hotelo. La urba trafico funccias bonege. Vi povos movigi cae giui la urbon. En esperantuio, dum tuta somero, ocasas tre multai feriai aranjoi. La esperantistoi nun povas electi ferice maro au en la montaro. En mia clubeio occasis discuto pri ticlai demandoi de mia movado. Per cia agado ni povus attingi suffice da homoi por lingvo lernado? ni volas prepari tre grandan congresson. La homoi besonas tranocti cae mangi. La costoi por ili ne estu tro altai. Cai ili attendas tut tagan programon. Somero ja estas congressa sezono char esperantistoi tre shatas voyaggi, por turismo mado, cae belae rencontoi. Iam multae aranjoi haveblas por tio. En bela castelo vi povas restadi. Au mese de urbo dum vera congresso. Cae dume funccias la reta radio. Vi povas sen pause praktiki la lingvon. Por plani voyagion vi povas consulti horaroin in de locai trafic entreprenoi. Citiui informoi trovigas en reto vi devas nur vidi la giustan retpagion. Set tio ne ciam facile fareblas. Julio nun estas feria monato. Firmaoi ferias cae fermas dum tempe. Nur strat laboristoi en urboi laboras por bone prepari la strato in por vintro. Vendistoi en glazia geioi contentas, pro multae porzioi da crem glaziaggio. Ec heime en urbo mi giuas someron. Ja estas nageioi publicae porciui videblas precipe tre iunai nagiantoi. Patrinoi cun beboi profitas la tempon. Bon chance varmego ne dauras sen fine. Aperas malvarma aero cun pluvo. Libera spirado de fresha aero clarigas la menson post prema varmego. Somere laboroi ocasas pli frue. Exemple mi faras acetoin matene. Char tiam ancorau ne estas tro varme. Mi prenas biciclon portion plenumi. La auton mi lasas en nia garaggio. Mi usas la auton suffice malofte. Alteio por trainoi situas proxime. Mi tien vetturas per mia biciclo. Al busso mi iras nur quardec quin metroin. Du busoi en horo min portas al urbo. Vespere mi tamen bezonas la auton. Char tiam la busoi ja ne plu funccias. Cae ancaudimance citio validas.